kowe bali nang projo sadurung aku bali negara nggo barong tak pasrahke marang kowe nang jabang bayin bisu wis titi mangsa priksa padhangowo nek mijil kakung ya arep aku karo kowe nggone andun katresnan Sipatku bagus kowe ayu nyatane aku budi. Kunto kuwi ya raseksi. Yen mijil kakung paringana jeneng mil kala srengi nek wanudya mangsa bodho sakar mule marjeneng. Aku arep bali goleki Janaka. Nek aku bisa menang mesti aku bali nyangking mustakane Janaka. nangine aku ra bisa bali pesthekno aku mati ipateni janoko ora susah melu kowe terus bali ana praja kakang mengkono kakang ingkang prayet moyo kakang lan pangestu tak suwun iso ora ono sampe kala bali tumeka negara ing guwa barung iya diajeng kira-kira dinyo lolos saking kadaton ing Slogoyma. Dumugi tepis wiling nagaring Slogoyma pangancik wana Kurmandala. Tumugi tepining gua Upas. Sinaring angak sak lebeting guwa Upas. Periksa tirta ingkang dumunung sak lebeting guwa Upas. Ingkang sejatos ombak ing tirta anyempyok gangging kayan lumut ingkang rembyak rembyak pindho angawe-awe nanging pangraosipun Dewi Kuntuli lanten punika rikmanipun satrio sigit kekalih inggih ingkang dinanggep kadang yo taruna pranyata tansah sesambat pindha sendarin kapipit maruta amrih kadang nyotaruna wau tinggal angsal pitulungan cipta wiringgaliro jagat bendoro piyungban ora kanyono-nyono kadang kukang tak upaya tumunung onong sak jroning kuwong pas rek maneka umrembyah kena ombak ing banyu tang tumunung ana jroning guwa pas piyung bang kaya paran gun kuar nulungi marang kadang kuwi piyung bang aduh gusti raden ayu menawi saking mengertos kula menika ora namung kangging kelayan lumut kenging obahing tirta menika lajeng kumrembyah kados sakit angawe-awe. Menika sanes rekma nanging menika gangging layan lumut. Ora perlu kowe matur yen ora bisa kawirnaning pikirku piyungban. Cetha yen kuwi kadangku taruna. Ngono kang saka iku piyungban. Nek kowe ora telaten derek kaya kowe tumekono ngarepanku iki maune aku ora ndawuhi kowe nderek ya karepmu dhewe kowe bali yo wae nang nek kowe mantep nggonmu nderek marang aku aku ora bakal bali windonono taunono rikmaku werna loro ora bakal bali kalamun kadang kuturung walas kopopo cintroku apa oh piye mbokne cilik nggih pun derek mawon to mbokne gedhe wong niku mangke nek dicaosi wangi sulan apa nyatane niku malah mboten dadi kersane oh iya iya iya iya Ya sameniku mekaten kewala Gusti Raden Ayu, kula badhe nderek dawuh pengendikanipun Gusti Raden Ayu. benjang menapa anggenipun kundur kula kantun derek mboten kundur saklaminipun iki kula derekaken piyumban bisa gawe bombong penggalihku seksanono ya piyumban sapa wae ingkang bisa nulungi adikku kang dumunung jroning guwa pas lamun manudya tak rengko kadang kusinura weti nang lamun priya ya kuwi ingkang tak suwitani sak lawase ya piyungan aja mung ana cana luka nadyan ana luka apa tak suwitani priya kang bisa nulungi kadang taruna oh inggih kula kantun nderek nekseni prateknya ni pun Gusti Raden Ayu. Oh, dados. Menapa prateknya ni pun Gusti Raden Ayu yang putri badhe dipun anggap kadang sinorowedi. Iya. Yang pria badhe dipun suwitani ngadian to wonten jana luka nggih pun suwitani wonten gembira luka nggih pun suwitani gembira luka kuwi to luka bokok kok gembira luka krungu gembira loka katungko praptani rodyan arjuna kadherekaken para panakawan Kakang Semar. Eh kula. Ana wanudya Sulistya ing Warna, ana madyani ngalas katon kumembeng Sunggawa. Cobi Gus mbok didangu. Mengkoto wanudya kuwi ku wanudya saka ngendi? Sapa kang dadi kekasihmu? lan mengkuwi gati opo dumunung ana tepining gupas kumembeng sungkawa jagat pilih paduka mundut periksa kula menika wanutya saking nagari sloka ima kula dewi kuntul wilanten kuntul wilanten kula nuwun inggih paduka satriya pundi sinten sinambat ingkang wewangi mengerti waku satriya madukara kekasihku Arjuna ya Janaka. Panjenengan ingkang kekasih Raden Arjuna. Iya. Ingkang klemu badanipun menika eh kula niki adine jeneng kula Semar. Niki anak kula Nala Gareng. Sing sing dhuwur niki Petro. Bagong nandi? Syarat nang sor pawuan mak. Lah sor pawuan iki jek apa iki? Wong bagong nek dijak mlaku anggere yaene iki wis mundur-mundur. Mengku iki opo teko kowe ku membeng sungkawa ana madyane ngalas. Wale-wale menapa Raden? Kulo menika nenggo katang kulo taruna kekalih. ingkang wonten saklebeting kuwo pas. Ingkang mongko sampun antawis dang wangkin kula nenggo. Ngantos kula andhawaken prateknya sinten ingkang saged paring pitulungan dhateng kadang kula. Yen priya kula suwitani saklaminipun kalamun manutya. kula anggap kadang kula sinuraweti. wedi mila ingkang menika kepareng oraden paring senjata pitulung dumateng kadang kula taruna ingkang dumunung wonten saklebeting guwa pas. ingkang mongko ndak waspada iki iku mung kangging karo lumut ingkang kena ombak ing tirta teko kuwi duwi penganggep yen iku jalma manungsa menika astanipun kadang kula taruna dene panjenengan kagungan penganggep mekaten kula simanggaaken mila pilih panjenengan kepareng paring senjata pitulung mbok inggih ora Raden kepareng lajeng paring senjata pitulung kadang kula ingkang nandang cintraka kepiye Bu Jamban sampun mawantu-wantu anggen kula matur nanging pun Gusti Raden Ayu cetha mekaten kewala kaingkang menika kula semanggaaken Gus opo rene niku wonten tembungipun nyuwun senjata pitulung Anggi cobi-cobi Gus, mbok menawi mangke pancen Bathara menika minangkani penuwunipun Dewi Kuntul Wilanteng inggih paring pengayoman dhateng Dika. Iya. Cobi panjenengan kula dawuh trayan pusaka panjenengan jeneng Kyai Sarutama. Mbok menawi sedaya ketrimah Kuntul Wilanteng ketrimah panjenengan iki ketrimah tapanipun badhe kasembatan. Menapa ingkang dados dianipun kuntu milanten? Iya yen mengkono prayoga tak saguhi. Eh nggih, awit pendan tepi darmaning satriya ingkang samek mbangunaken teki ngrame. Kuntu milanten wonten pengendika ingkang adawuh. Ewangi-wangi nuwun karo Bathara, coba tak serananane. dadang muka ngunung jroning kupas kula nuwun inggih kacarita Dyan Arjuna Sigro mateng aji paweling ingkang den melingaken pusaka Madukara Kyai Sarutama supados manjing sak lebeting guwung paring pitulungan dhateng gangging lumut ingkang rinengkuh jalmu manungsa rinengkuh kadangya taruna dewi kuntul wilanter keparinging betara saruta mumustang kaping sasminto dumugi ngersani rodyan arjuna wis mengertos menapa ingkang dados estining penggalih dian arjuna sigro manjing salebeting gobas kaluk aning jagat siaran sautama mejil sanging tulenging kupas pangan pisadro bagus kekalih beranyak pasemono sajugo luruh pasemono sajugo anda tusaken gumil dewi kuntun hilang jaga jagat dewa batara matur nuwun sanget raden panjenengan keparing paring senjata pitulung dhateng kadang kula ingkang nandhang cintraka wonten salebeting guwa utas kakang semar kaelokaning betoro ganggeng kelayan lumut bareng mentas sapa telenging digawa sarutama teko dadi satriya bagus. Ah, laku ora sampun matur mbok menawi pancen niku sampun dados keparing betara. Iya, iya kuntur wilanten. Banjur iki kadangmu kekasih sapa? Mapan kula piyambak ugi dereng mangertos. Kawit pangeraos kula namung kadah kadang kekalih. saking tiring manjing saklebeting praja mila sak mangke kepareng apa duga ingkang paring kekasih mengkoto kadangi dewi kuntur lanten nuwun wonten dawuh nuwun wonten dawuh bawane kuntur lanten ngrilakake aku kang supaya paring kekasih kula nun dok nun inggih ting-ting beranyak pasmoni ndak paringi kasih andu semeru kulon wulungi dateng sendiko matur sewu sembah nuwun dini ingking peluruh pasmoni tak paringi kasih radin gangging kanyut matur sewu sembah nuwun gajah ringkang menikur radin bawanipun paduka ing paring pitulungan dhateng dasar kawula estonipun kula rumaos keputangan budi mila kula sedya suwita dhateng paduka sedya nglabeti dhateng paduka ngantos sak telasing yukswa kula sanadyan kula semanten ugi raden iya tak tompo kang dadi prastiyamu mengkono mamuga betara ngudane nono sanatian to kula semanten ugi taraden bawanipun ingkang semau kula ndawaken pratiknya sinten ingkang saged minangkani panuwun kula inggih menika ingkang kula ladosi kepareng boten kepareng panjenengan kula suwitani raden piye kakang semar Ah, monggo mawon kok ndandak mundut priksa kula menika dos pundi? Yen anggone Katon Sulistya ing Warna Dewi Kuntul Wilanten ya kudu tak tampani. Tandep. Nek ora ditampani aku ya gelem kok ya ora. Iya. Wandamu ya ngono. Nanging mengerti yo. Senajan to kuwi Gus kudu kuwi ngladeni marang priya ingkang bisa nyembadani panuwunmu nanging saka sediaku ngatonake hambeking utamaku kala becik bener luput kudu aku matur karo sudermamu yang mekaten monggo kula dherekaken sowan montor ngerso dalem kanjeng romo diwaji iya diajeng kula Thank you. ndati aki gumbiraning pamikir wong atua mungkir. Ora kanyono-nyono dina iki kuwi tumeka nang arepane wong atuamu, padha Nuwun pangestu dalem Rama Aji mboten mangki sami kala pangabekti kula kunjuk. Yo yo yo tak trimo. Satrio inting nderekake laku janramu iki sapa? dados no kawunian ingke lenggah jajar kanjeng romo menika satrio madugoro raden janoko ingkeng minangkani panuwun kulo raden janoko satrio madugoro pamadyaning pandowo ingus kaluko ing jagat satrio kekasih ing dewa iku kula nuwun inggih rama anggir janaka kanthi raharjo nggih nuwun pangestunipun Kanjeng Rama mboten manggi sami kala. Lah enten nderekaken Raden Janaka menika. Kula aturi ndangkung putra. Sopo iku nggih? Inggih menika putra dalem Rama Aji ingkang kula aturaken atkala semanten dumunung wonten telenging kuwa pas ingkang saged maringi pitulungan Raden Arjuna. lajeng pun paringi kekasih kanggeng kanyut andoko smeru mawan tuwang tupan won kula keparenga kanjeng rama nampi dateng paswitanipun katang kula ugi sampun ngantos dipun bedaaken kalian sedaya para putra saka ima oh iya iya eh dadi ki adimu ingkang tok aturake wiwit natkala semontong kanthi ndadekake dukaku kula nuwun inggih yo yo wis tak tampa nggir gandeng kanyut utawa ndoko semeru yekti aku wong atuwamu kula nuwun inggih kanjeng rama kula nuwun inggih kanjeng rama kanjeng janaka kula matur nuwun sanget panjenengan dados rono kasembadan sedyanipun yoga kula inging yoga kula ing swawulo saking kadaton ngantos sak mangke wangsul dhateng kadaton ing slogaima mila ingkang menika sawan kula ngersani kuno maji ngaturaken ingkang putra pun kuntu milanten dalasan keng putra anduko smeru kangking kanyut kula nuwun kecawintang menika Rama nakala kula tering rumaos angsal pitulungan sampun dawaken prasetyo sinten ingkang saged minangkani panuwun kula paring pitulungan katang kula kekali yen priya kula suwitani saklaminipun mila ingkang menika kula suwun kanthi sanget Kanjeng Rama keparenga nayogyan kula suwit Kito ngersanipun Raden Arjuna. Duh. Lah yo yen Raden Arjuna kersa nampa pasulitanmu, anek ora apa rajining aji kliyan gadhap. Kados pundi nggih? Prastianipun yoga kula kedah badhe suwita dhateng anggir Arjuna, lajeng kados pundi keparipun anggir? menawi sampun dadostianipun keng putra kuntulilanten saha Kanjeng Rama jimarengaken kula tampi kanthi gumbiraning manah kula mboten kula tampi paswitanipun kados dene abdi nanging kula tampi dados tetimbangan kula wae lagi mekaten kula nyurmaos bejo sanget nggih wiwit dinten menika nggih Yoga kula kuntuli lanten kula sumanggaken panjenengan tu dados garwanipun Angger Jaloka. Diwara daupnya Dyan Arjuna Dewi Kuntuli yang tos dumugi papan pakwanipun para putra ing Slagaima. Cacarita Raden Bima Kurdo. tanpa tinimbalan swang sanira sang utuh prabu wiwono dewa kanjeng romo kang polarapan gawe kejut pamikir wong atua sira putraku ngger bima kurdur arjo kuwi paestu dalem kanjeng rama diwaji ana wigati apa cumadung duka kanjeng rama kula midhangetaken pawarto kadang kula diajeng kuntul lanten dinten nika sampun wonten ingkang mengku garwa oh iya ngger satriya madukara raden janaka ingkang disuwitani adimu Kuntul Wilanten. Mergo adimu Kuntul Wilanten Rumoso keputangan budi marang Raden Arjuna. Lan tepi pratik nyane. Mula kang saka iku nggih prayoga sayembara perang loroten. Tulus daupi anggir Arjuna kelayan Dewi Kuntul Wilanten adimu. Kula menika satriya Kanjeng Rama. senadyan tukang kanjeng Rama sampun ngrilakaken kadang kula diajing Dewi Kuntur lan terus sampun purun ngladosi Janaka nanging kula mboten trima Janaka kening mengku garwa dhateng Kuntur lan terus saklamipun nanging kedah saged nyembah dalih kadigdayan kula aja ngger mboten kanjeng Rama Molat moro risang arjuna Kesmunyo kang lakyo kamanusan Bong Iun pangak somo kanjing romo Kepareng kulo nyambet aturipun Keng putro bimo kurdo Inggi inggir Bimo kurdo Opo jaloko Kalamun kuwi wis kebajut ngetekake sayemburu perang prayuga banget ora perlu dilereni ora perlu dilorot mulus nadyan to diajeng kunturi lanten mesti parengake dadi judu dawuhku nanging yekti aku durung diladeni kunturi lanten rusak sedengi kowe kudu mbacutake nggonmu ngetekake sayemburu Arjuna legora legora saning pamikirku yen ora iso minangkani kang dadi setyamu yen mengkono Arjuna ngaturake dadaning satriya tinggal metu blabar kawat dina iki tak dadar kaprawira nyuwun pangestu Kanjeng Rama Aji inyatos-atos anggir Arjuna diajeng pun kulian tenri lanono pun kakang minangkani kang dadi panuwune Grima Kurdo inggih nderekaken kaluran tindak patuko ayo Grima Kurdo tak kembari ayo jalu Mas Arjuna. Gebyar-gebyar ana ngantarikso dicandak putra muri Mbiat Mojo. Ora pangling tejane Dimas Arjuna. Kawis tolo kalamun Dimas Arjuna Bandayuda. Padha kanthi harjo Dimas. Pangestunipun Koko Prabu mboten manggi sambi kala. Pangabekti kula kunjuk. Ya tak trima. nyaosaken pangabekti kula Kanjeng Paman iya ngger Gatutkaca ndak trimo. Kowe maca kara karo sapa? Dadosna kawuningan kula nglebeti sayembara perang mengsah Bima Kurda. Satriya putra ing Slagaima. Bima Kurda inggih. sebab kowe ngleboni sayembara perang inggih amargi wale-wale menapa kula sampun kelajeng pun dawaken kuntul lanten kula mboten ngertos yen dipun boboti sayembara perang kula dipuntantang tantang bondo yudha yen mboten kula sembadani katik dayanipun mindak mangki badhe asor naminipun arjuna Kula iya karone Dimas Janaka ki durung tau rumangsa mundur mergo ditantang. Namung nyuwun pangapunten kepeksa kula kuragangan ning durung kalah dereng. Tamus pentake Dimas sejatine pancen dudu mungsuhmu. Aja dibacutke nggonmu perang. Aku kuwi banget tresno karo kowe, kowe kuwi nek perang kira-kira ora menang, ora sah perang wae. Gatut koco wae sawetara banjel ora madyan ing paperangan mundak dianggep mas Arjuna ngucireng ajurit. Kula nuwun inggih. Nanging nggonmu gawe gelar perang perang mundur. Inggih. Wis pantes ngenten nama pun wae. Coba Dimas pun kakang sedia cuma dong yang betoro. Mbok menawa bisa antuk uwangan, bisa mengerti mung suwe. kurdo. Yen mekaten kulus mangga eken kuku prabu. Yun mengistu sawetawis kulum banjil un mati aning paperangan. Yung ger tipeng rayungan rayungan pati mas pacar bayi sekar gadung sekar tamang semukan mawur raras oh. kang kinaryu sambeting carita ingkang wonten madyaning wana gedhangiyang dumunung suku ning Arga Siwulaulu sayekti Dyan Hariya Werkudara. Bangunaken teki natkala semanten bangunaken teki sare Sumende Werksa Mandira geng. Antawis dangu denyu ambangunaken teki yekti ginubet sobraing. Werksa Mandira dumunung angganira Dyan Werkudara ngantos sarandhining anggo kagubet sobraing wit. Mandira namung pasuryaniro ingkeng kawistara parandine datan tindana raos, lenging panyipta dian mekudoro meminta sing betara bawaniro prang barotayudha akhir tembi datan saged dinuwa ingkeng mongko rumaos kadang pandhawa mung sal kurawa nam 100 cacahnya kalamun dian mekudoro datan antuk piandel kalamun dian mekudoro mboten wonten pambiyantu ingkang dados bau kanan iwakiring nyekti rumaos badi kewaragangan dinyo ngembari kasudibyaning para kurawa nadkala semanten dumawah pelatrining dinten anggoro kasih serak sesarengan condro purnomo dasar us gagat bangun raino wanciniro yekti kuwanci tumuruning kanugrahan Dyanwerkudara saya mempen semadine Mandeng pucuing Gunung Rajalmo, mandeng pucuing Gunung Rajalmo sarwinuku lidah kapadalaken palenggan rasul. Ngunjal napas tanupus matenitis grana husika. Ngeningaken poncon Driyaniro catur warna kang biningkas sajuga kang sidikara. kinaryono plaksitaning broto bonto sing tekat buntas kawruh bisa mahanani kono panarweng panitisaning gati ketrimah panwiro diar berkudoro ono gebiar gebiar saking antarik so regemeng regemeng ketinggal ingkang tumurun sangking kaibangan sangiwang bodoro bayu setiap paring nubroho ...parang Bethara yekti Bethara paring nugroho ana kang dadi lantaran kasembadaning sediamu besuk perang Barata Yudha bakal ana kang dadi bau kanan lan kiring dene piandel ingkang diparingake dening Kito Werkudara iki godho ingkang diarani godho Lukito Sari ngginakaken punang godo dhateng Dyan Werkudara. Bawanipun punika sabdaning Jawata. Jeki saged tinampi kanthi terwaca dhateng talingane Dyan Werkudara. Pangeros Dyan Werkudara kados wonten saklebeting alam pasumpenan. Sinaring godo den paringaken dumunung astani Dyan Werkudara sesarengan. Jugar tapaliru dan merkudoro pratondo uskatarimu biar mulat kisining jagat royo dan merkudoro kejut rausing panggali dini us ngasto goto peparinganing panono. Ya Dimas Bratasena ndak trimo. Dimas Bratasena nggonku upaya jeneng para wus antara suwi ora kanyono-nyono yen jeneng para dumunung ana madyaning alas gedhang eyang. Ana wigati apa sena? Aku mbangunke topo cumadung nugraning Bathara Supaya misu prang Bharatayuda iku. ana kang dadi pambiyantu kudu nung bau kanan lan kiringku lan bisa pinaringan piandel mapan aku rumangsa yen bakal kewragangan awit pendhawa mung 5 kurawa 100 cacahe iya kawusanan aku nung alas gedhang yang sawetara tapaku iki mau kaya nang pangrasaning pasumpenan aku ketekan Dewa Betara Bayu diparingi wujuding godo nanging akeh wayah aku arep nyuwun priksa sak bajute aku kudu tumindak kepiye bareng godo tak tampani belas ilang tak kedhepke Dewa Geragaban aku jugar tapaku jebulis nyekel godo Kresno kakangku banjur rawuh Layen mengkono pertondo ketrimo tapamu Dimas iku godo apa dewa nggone maringi jeneng sari, nanging apa patut ing atas aku semene gedene kok godo diparingke aku kok mencili Yasna gantu ku cilik rene ku wujuding godo paringing dewa aja kowe ngina marang dayane ...coba sapa iku rene wis katrima tapane Dimas pun Kakang sedya paring priksa marang jining para. Dimas Arjuna wektu dina iki ngedhekak apa? Ngleboni sayembara perang mergo wis kebacut dhaup karo Kuntul Wilanten. Nanging kadange Kuntul Wilanten putra ing Slaga Ima ngedheki sayembara perang. Dimas Janaka ora ngerti yen Kuntul Wilanten iku diboboti sayembara perang. arep ora mbacut wis kebacut daup nanging banjur nyoba Yasane putra Slagaima Dimas Arjuna kewragangan wawasaku yen ora Dimas Mukudara ingkang labuhi ora bakal kelakon Arjuna unggul jayane nggone ngleboni sayembara perang yen mengkono Kresna kakangku pengestu wae tak jaluk tak kembarane kadik dayane putra sloka iku sira pitung kakti eh, eh. Sopo satriya gagah pideksa werkudara aku kadang tuwa caloka ya jlamprung adikku kowe sapa Imo corto. kuing ngaran bimo kurdo iyo kadang muakeh podo pecut pojot yang kepecut iki pusoko paringaning dewa godong si kenur warbopo manjing unung pabrangan nek kita tak eman lorotun sayem buru perang jilam prongus kebaju daub karu kuntuli lanten ora berduli kelakul jalopo mengku garwa untul lantun saklawasi yen Bima Kurdo wis kemlundung mustakane. Ora kena kirawi becik Werkudara kang bakal kembali kati kaya. Kurdo wis kenur tampanono tiba lolo sami ngasta besi kenur. Jan werkudara ngasta godha lukita sari ingkang baunipun gengnya amu kinten-kinten sami lengen. Jer godha besi kenur kasabetaken tinangkis godha lukita sari. Godha besi kenur gubet godha lukita sari datang saged uwal saking godha lukita sari. temah kuwal sanging astanipun salah sajugaling putra Slogol mila datan mukal soyo dangu kodol kita sari ingamu sak lengen genya kagubet wesi kenur pusakaniro god putra ing Slogolmo saya ageng saya ageng kodol kita sari ingkang kantun piyambak bimo kodol nyabetaken godhong sikenur pinangkes lukita sari ing samun ketinggalaken ugi anggubet dateng godhong lukita sari sirendal imukur dawa dinyo angesto godhong wesi kenur lena kaprayit naniro imukur do kenging katitih godhong lukita sari dining janwer kudoro mestakaniro pecah Ira muncrat. Sumembur anyiprat dateng ponang Godo Lukita Sari. Satemah Godo Lukita Sari pindha cinawi, pindha sinungging. Ketingal edi warnanira. Yang dimukurdo anggane londrodok dinulu. Soyalit-soyalit kan pun sak merica binubut blas asical kang kedhebat. manusmu dateng anggani rodan berkudur manjing dadi aji bimo kudur kang sinten kula badhe kumapurun dhateng panjenengan arep apa kula mangertos kagunganipun godhong gembelo sampun mas ajrih kula estunipun kula sakadang sinareng mangertos kang mas bimo kurdo ical kuandalipun mergi saking kadigdayanipun radin werku kula ndawaken prasetyo kula sakadang inggih banyak sekurungan inggih podang binurehan macan anggelur sedya suwita dumateng Raden Werkudara saga sedya ngelabeti sak telasing yuksuwa kula yen mengkono kuwi saguh dadi bau kanan kiringku besuk tumapaing perang Baratayuda ndherek sendika nglampahi suwanen ngersane wong atuwamu jlampur ngadiku didhaupke karo kuntul lanten monggo kula dherekaken raden Janoko? Lho. Gandarwa gidrah-gidrah kaya parungan tinanggap. Panglima apa ora kowe? Menawi mboten klentu menika kados jodho gimbal. Lah iki goleki kowe. Rumong sapa kowe kok digoleki jodho gimbal? Ing swau piambai pun nyuwun tulung saketipun pinanggih kuntul wilanten. Kuro dandosi dados caloko lakuk dados meniko kados mekaten badi ngirnaken kulo awong kuntul wilanten yoto alap dewi yora kok kulo mbut ngertos nek kuntul wilanten iku ayu Ramurtio adi ningking jeneng jodoh gini. Temu diajeng para Sembadra ya dirilakake arep nyuwita kon goleki didandani putri ayu ngaku kuntul lanteng lagi dadi kedadeane jotho gimbal kae diladeni adine dhewe rumangsa tok sasarake nek kowe nganti kalah dhisik mesti bilai paringipun koko prabu nyandak gaman lepas sono kegaman kalian Arjuna Sigro Angasto Jairudo didali las lumepasing punang jemparing kebat kaya kilat kesit pindho tatit tumanem jangganiro Prabu Joto Gimbal Sirno Mergolayu gumebruk angganiro pindho harga jubruk tumbal sigra dyan arjuna ngening kencipta matek aji sepyangin tinempuh ngaji sepyangin wangsul dateng asal mulani rogo andani rogo tumbal golek teng maju karo kecelek. Oh, eh, laten pundi? Kula ngetan. <laughs> Medal keralas. Ya kok sembrono menjengkan. Boten pinangge kula minta nyetaken pawarta jebul kuntul wilanten sampun dipun daup Janaka. Wah, mboten trimah kemutuk manah kula. Sama lajeng mboten trima kalih sinten. tiang janoko mboten ngerti nek kuntur wilanten niku ajeng mangpundhut garwa moko niku murid sampean sing setya bekti karo bapak guru nek ajeng mangrebut napa mboten jenenge kwalih pancene bapak guru niku wong tuwa mala kramak ki anak murid ana becike kenging napa sampean wong tuwa kuwi ngrebut bojone murid e napa niku jeneng becik kaya koten asor jenenge durna napa nggih? Lek mangke Janaka reso wangsulan ming tinggal lunga glenes sampean kepethuk Petruk diblejeti cilaka. Oh, lek teng ngriki kalih Petruk bareng to? Komplit bagong wonten garing wonten paiki wonten. Sampeyan iku sembrono. Anggep oh, pun ngoten mboten sida mawon ya diarya. Lah prayogane ditentremke penggali ngupaya dawing dewa besok apa diparingake, wakne gondel niku dawuh karo putri lak ngoten sing wis kebacut didhawuh janaka wis aja dirasani monggo yen ngoten ajari awi wangsa teng negara Gustina mawon nah lak ngoten dandak kok kan kula durna ilang tak kedhep ora wurung saka pakar dene kadang pendowo aja watun bisa muwus durna bapak wis kundur nek tak eman kuwi bali ora gawe peteng negara sloko iki ben janji mboyong kuntul ilang ten ora minggat dupak ngendelung madu jaluk urip jaluk urip tendang tibundang ya srana tumuruning kanugrahan ya sabdaning Bathara Kang Hyang jagat puja asesanti jaya-jaya wijayanti dadya srana tentreming jagat raya